Hosanna, Hosanna, Hosanna augstumos. Raidījums bērniem! Mīļie radījumi arī klausītāji, šis ir raidījums bērniem. Šeit studijā ir Marks. Sveiks, Mark! Sveiki! Pastāsti, no kurienes tu esi un ko tu dari? Es esmu no Ogres un uh, es mācos. Tad vēl ir augusts. Sveiks, august! Sveiki! No kurienes tu esi un ko tu dari? Es esmu no Rīgas un es spēlēju teātri. Inter. Es esmu no Lielvārdes un es mācos mūzikas skolā. Paldies, ka jūs atradāt laiku un šodien esat Radio Marijas studijā. Šodien mēs dzirdēsim par mūsu visdārgāko grāmatu – Bībeli. Ko jūs zināt par Bībeli? Bībeli tas ir Dieva vārds. Inter, ko tu domā, kas ir Bībele? Tur ir daudz dažādi raksti, uh, Un uh, tur arī psalmi, kurus daudz arī ļoti, ļoti daudz dzieda baznīcās. Mark? Tā ir uh, vispārīgi ļoti laba grāmata. Tāda īpaša lieta. Tā ir visdārgākā, visīpašākā grāmata pasaulē. Jā, Mark, kur ir rakstīti Dieva vārdi mums. Bībele ir Dieva vārds, bet to ir sarakstījuši cilvēki tulkota, tā ir gandrīz visās pasaules valodās. Tā nav tikai viena grāmata, bet vesela bibliotēka, kas tapusi aptuveni tūkstots gadu laikā. To ir rakstījuši dieva iedvesmoti cilvēki. Tajā ir izstāstīta visa dieva valstības vēsture, sākot ar radīšanu, turpinot ar atpestīšanu līdz pat brīdim, kad dievs būs visā viss, kad dievu pazīs visi. Sākumā Bībele nebija pierakstīta. Tā bija mutvārdu tradīcija. Tikai vēlāk to sāka apkopot un pierakstīt, un rakstīja roku. Viduslaikos mūki ar lielu rūpību pārrakstīja, jo kādreiz nebija datoru, kuros varēja viegli rakstīt. Kad izgudroja rakstāmašīnas, tad bībele kļuva pieejamāka daudz vairāk cilvēku. Vai jums mājās ir katram sava bībele? Jā. Jā. Jā. Un vai jūs esat mēģinājuši lasīt bībeli? Esmu daudz lasījis gan arī mājās brīvajā laikā, gan arī baznīcā. Bībelē ir divas daļas – vecā un jaunā derība. Šis nosaukums ir cēlies no grieķu valodas un vārda ta biblija, kas nozīmē grāmatas. Bībele ir kristiešu svētie raksti, un tā ir mūsu vis vissvarīgākā grāmata. Abas bībeles daļas, vecā un jaunā derība, stāsta par mūžīgu derību, jeb vienošanos starp dievu un cilvēkiem, kā arī par dieva mīlestības pilno audzināšanas darbu. Vecajā derībā dievs noslēdz ar cilvēkiem derību, jeb vienošanos, kas ietver dažādas dieva dāvanas un cilvēka pienākumus. Cilvēki bieži nepilda savu vienošanās daļu, bet Dievs ar lielu mīlestību vienmēr atjauno derību. Jaunajā derībā Dievs slēdz jaunu vienošanos, dāvājot cilvēkam savu vienīgo dēlu. Vecajā derībā atrodamas dažādas praviešu grāmatas. Vārds pravietis, kas cēlies no grieķu valodas, nozīmē runātājs. Pravietis ir cilvēks, kurš pauž dieva nodomus un gribu. Izseja grāmatas 40. nodaļas 3. pantā lasām: Saucēja balss, gatavojiet kungam ceļu. Pravietis pildot dieva pavēli stāsta tautai par pestītāja Jēzus Kristus atnākšanu. Jaunajā derībā Mateja evaņģēlija 3. nodaļā – kur stāstīts par Jāni Kristītāju lasām. Viņš ir tas, par kuru runāja pravietis Isaja sacīdams. Saucēja balss, gatavojiet kunga ceļu. Jēzus, Dieva dēla piedzimšana, ir brīnišķīgs notikums, un Dievs to ir gatavojis gadsimtiem ilgi. Bībele ir aizraujošs stāsts par Dieva un cilvēka attiecībām, kurā arī tu vari piedalīties. Bībelē mēs arī lasām, ka Dieva vārds ir dzīves un iedarbīgs. Kas notiek ar mums, ja mēs Dieva vārdu lasām katru dienu? Kā tev šķiet, August? Nu, kaut kādā ziņā mēs kļūstam svēti. Inter, kā tev šķiet, kas notiek ar mums, ja mēs katru dienu lasām dieva vārdu? Nu, mēs arī paši zinām vairāk par to, kas notika agrāk. Un, uh, jā, mēs, papild, pa, mēs papildinām savu tā saucamo Bībeles zināmo banku. Dieva vārds mūs pārveido, tas mūs vada un iedvesmo. Reizēm es nevaru saprast, kas ir pārveidojis manu skatu uz lietām un notikumiem. Tas ir Dieva vārds, kas manī darbojas. Tas nes mieru. Katrā svētajā misē tiek lasītas un pārdomātas rakstu vietas no vecās un no jaunās derības. Vai jūs esat dzirdējuši par bībeles aplikāciju? Nekad. Kamēr? Jā. Bībeli var lasīt arī Arī internetā var lasīt, arī savā telefonā, savā viedtālrunī. Var katru dienu atvērt bībeli tādā taustāmā veidā, kā grāmatu, bet var arī izmantot bībeles aplikāciju telefonā. Katru dienu var izlasīt vienu bībeles pantu no rīta, un pēc tam vēlreiz vakarā un pārdomāt par to. Kā šis vārds ir vadījis šo dienu – Vai varbūt šis bībeles pants bija atbildi uz kādu manu jautājumu? Vai kādā īpašā veidā šis bībeles pants ir devis man stiprinājumu šajā dienā un cerību? Dievs mani mīl, es zinu to, kā Dievā mīlā pārveido. Dievs mani mīl, man vajag to, Lai kāds šos vārdus atkārto, Dievs tevi mīl, Dievs tevi mīl, Dievs tevi mīl, Dievs tevi mīl, Dievs mani mīl, es zinu to, kā Dievā mīl. Kāds ir tavs mīļākais Bībeles fragments? August, vai tu vēlies padalīties? Laikam tas būtu psalmi 23.1. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Viņš man liek ganīties zaļainās ganībās, viņš mani vada pie skaidra ūdens, viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Jebšu es arī staigāju tumšā ielējā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis. Tava gana vēzda un tavs gana zizlis mani iepriecina. Tu klāji man galdu maniem ienaidniekiem redzot, kauss ir piepildīts līdz malai. Tiešām labums un žēlstība mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Paldies! Marka, es palūkšu tev nolasīt 139. psalmu. Kungs, tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti. Tu zini, vai es sēdu vai ceļos, tev ir skaidras manas domas jau no tālienes. Vai es eju, vai es guļu, tu esi ap mani un tev ir zināmi visi mani ceļi. Jo nav vārda uz manas mēles – kas tev, kungs, nebūtu zināms. Tu esi ap mani no visām pusēm, tu turi savu roku pār mani. Šī atziņa man ir pārāk brīnišķa un pārāk augsta. Es nevaru to saprast. Kurp lai es aizeju no tava gara, un kurp lai es bēgu no tava vaiga? Ja es kāptu debesīs, tur tu esi. Ja es nokāptu ellē, tu esi arī tur. Ja man būtu rītausmas spārni un es nolaistos jūras malā, tad arī tur mani vadītu tava roka un tava labā roka mani turētu. Ja es teiktu, galīga tumsa, lai mani apklāj un par nakti, lai kļūst ap mani gaisma, tad arī tumsība tev nebūtu tumša, un nakts tev spīdētu kā diena, tumsība tev būtu kā gaisma jo tu radīji manas īkstis. Tu veidoji un piešķīri man ķermeni manas mātes miesās. Es tev pateicos, ka esmu tik brīnišķīgi radīts. Brīnišķīgi ir tavi darbi, mana dvēsele to labi zina. Manas būtnes veidojums tev nebija apslēpts, kad es slepenībā tapu radīts, zemes dziļumos veidots tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgli, un tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau noteiktas, ka to vēl nebija it nevienas. Cik dārgas man ir tavas domas, ak, Dievs, un cik liels ir to daudzums! Ja tās gribētu saskaitīt, tad to būtu vairāk nekā smiltis. Kad es uzmostos, es esmu vēl ar vienu pie tevis. Paldies, Marka! Ko jūs dzirdējāt? Kas jūs uzrunāja? Man it kā viss uzrunāja, bet. Vai kāds īpašs teikums, kāds īpašs pants, kāda īpaša doma? Tur, kur bija rakstīts, cik dārgas man ir tavas domas, ak, Dievs, un cik liels ir to daudzums. Paldies! Kas tev uzrunāja, Augusta? Tev ir zināmi visi mani ceļi. Mārka, tu lasīji. Varbūt arī kaut kas tev aizķērās. Nu, es tā īsti nezināšu. Nu, ļoti skaists teksts tas ir ar tādām ļoti daudz pamācībām, dod ļoti daudz zināšanas. Un, nu jā, laikam visi tā ļoti skaisti. Es nevaru izvēlēties tādu vienu specifisku lietu. Paldies! Dievs ir ļoti, ļoti labs. Dievs ir ļoti, ļoti labs. Dievs ir ļoti, ļoti labs. Dievs ir ļoti, ļoti labs. klausītāji, tu esi brīnišķi radīts, lai tuvojoties mūsu valsts cimšanas dienai, tavā sirdī ir pateicība ne tikai par mūsu dārgo Latviju, bet arī par tevi pašu, ko Dievs ir tik brīnišķi radījis un ielicis tieši šajā skaistajā zemē. Pateicība, ka mēs varam būt šeit visi kopā, ka mēs viens otru pazīstam, pārdomāsim visu dzirdēto un to, kāds ir tavs mīļākais fragments no Bībeles. Kāda doma, kāds vārds. Pārdomāsim par to, kāpēc tas tevi uzrunā un ko Dievs vēlas tev ar to pateikt. Paldies, ka klausījāties! Uz tikšanos jau atkal pēc nedēļas! Jēzus draugi!